Aš, broliai, te galėjau kalbėti jums ne kaip dvasio žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kūdikiams Kristuje, maitinau jūs pienu, o ne kietų maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja, ir dabar negalite, nes esate kūniški. Jeigu tarp jūsų viešpatauja pavydas ir nesantaika, tai argi nesate kūniški, argi nesielgėte grinai žmogiškai? kol vienas sako aš Pauliaus, kitas aš Apolo, argi nesate vien žmogiški? Kasgi yra Apolas, kasgi Paulius? Tarnai, kurių dėka jūs įtikėjote ir kurie tarnavo, kiek viešpaties kiekvienam buvo skirta. Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Nieko nereiškia sodintojas nei laistytojas, bet tik augintojas, Dievas. Kas sodina ir kas laisto, sudaro vieną. Tačiau kiekvienas gaus savąjį užmokesti pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statyba. Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmanus statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Kiekvienas tegul būna apdairus ant jo statydamas. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokesti. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokesti. Jis pas išsigelbės, bet tartum per ugnį. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tarėsi esas išmintingas šiame pasaulyje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailybė parašyta, jis sugauna protingosius jų gudrybėje. Ir toliau viešpat žino išminčių mintis, kad jos niekingos. Tad niekas te nesigeria žmonėmis. Viskas yra jūsų, ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, viskas jūsų bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo.